Sonra müəllif rəhməhullah buyurur: "Və fadl men qada ilə məscid və men rax." Yəni rəhməhullah Buxari məscidə getməyin savabından danışır. O bu barədə Ata ibn Yəsirin, o da Əbu Hüreyrədən, Əbu Hüreyrədə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən rivayət edir ki, kim məscidə getsə, yəni daima Allah subhanət hələ onun üçün cənnətə gedməyə yolu hazanlaşdırar. Yəni, burada Rasul sallallahu aleyhi ve sellem məscidə gəlməyin fəzilətindən danışır ki, məscidə gəlmək e, cənnətə gedməyə yolu hasanlaşdırır. Yəni, cənnətə düşməyi. Və söz yoxdur ki, gəlmək də ibadətdir məscidə. O da ibadətdir. Hətta məsciddə oturmaq ibadətdir. Yəni kim evdən çıxır məscid niyyətlə gəlmək üçün, o elə bir ki, o evindən çıxandan başlayır ibadətdədir. Və belə savabı var. Və sonra buyurur ki, Bəb, İzə uqimatı salə fələ salatə illəl məktubə. Sonra rəximəhullah e, bir neçə hədis gətirir. E, o da əgər iqamə olsa, fərz namazından başqa-başqa namaz olmaz, o məsələyə toxunur. O da yəni iqamə olanda, tutaq ki, birdən sən sünnət namazı qılırsan. İqamə yəni, iqamə fərz üçün olur, sünnət üçün yox. Arxamkallah. İqamə e, fərz üçün olur. Birdən iqamə versələr, sən sünnət namazındasan, geri çıxasan namazdan. Çıxasan, necə vəziyyətdə olsan o və qoşulasan fərz namazına qılanlar, qılanlara. Və lakin, birdən əgər namaza az qalıbsa, tutaq ki, məsələn, təşəhüddəsən və iqamə verildi və sən bilirsən ki, hələm iqamə verilənsən, hələm səhvləri düzünlənsən, təkbirə, birinci təkbirə çatacaqsan, onda lazım deyil. Fəqət tələsdir namazı, qutar. Amma görsən, məsələn, birinci rükətdəsən, və ya hələm ikinci rükətə qalxsan, hələm çox var, çatmayacaqsən, onda kəs namazı. Kəsəndə də salamsız da çıxa bilərsən, salamla da. İkisi də caizdir. Və lakin, bu əgər sən nafilə qılırsan, birdən əgər fərz namazı qılırsan, tutaq ki, girmirsən meçidə, əsr namazın, əuzubillah, gecikmirsən. Gecikmirsən, əsr namazı qılmamsan. Başlamırsan əsr namazı qılmağa və birdən iqamə oldu. Sən çıxmalısan? Yox. Çünki nafilədən çıxmaq lazımdır. Amma fərzdən isə yox. Və sən fərzi qılırsan, fərz, iqamə fərzə aid deyil. Və sən namazı qıl, lakin tələsdir biraz, yəni tələsdir, yəni o tez-tez yox, yəni qıssat biraz. Çox dayanma səcdədə, çox rükuda dayanma. Fatihədən sonra çox uzun sura oxuma. Hətta qoşulasan e, cəmaata. Bu deməli, əgər nafilə namazlar qılırsansa, iqamı olsa, gəlib çıxırsan. Və lakin əgər az qalıbsa, bu da indi təbii ki, baxırsan məscidə və imama. Məsələn, əgər imam tələsmirsə, səhfləni cəldir və səhər necə sünnə gəlir, Peyğəmbər əsası eləyərdir, sünnətlə gedirsə, onda belədir. Amma birdən görsən, e, imam, məsələn, var belə şeylər, görsən, məsələn, Hanefi məsələndə gəlib, görsən, düzdür, Həni, İmam Abu Hanifə deməyin, rahiməhullah, ola bilsin hənəflər aynayə kimsə deyib ki, bəs e, məzin qədqamət-i sala deyəndə artıq görürsən, imam Allah şübəldir, başlayır. Var belə şey olarda və əgər hələdirsə imam, onda çıx. Çıxlar təşəhüddəsə oldasa onda çıx, çatqınən birinci təkbirə. Çünki birinci təkbirə çatmaq namazda əfzəldir. Sənin sünnət namazı qılmağından. Aynı onda birinci təkbirə çatmaq. Onlarda fəziləti var. Və belə hərəkət elə. Baxşı ilə vəziyyət həmişə. Və sonra burada Rəximəhullah buyurur, ə, e, başqa məsələ toxunur, o da nə qədər ə, e, xəstəlik olsun, cəmaat namazında iştirak edə bilərsən. Və nə qədər xəstəlik olsa ki, cəmaat namazı tərk edə bilərsən. O məsələdən toxunur, Rəximəhullah. Lakin bu məsələ qalsın inşallah gələn dərslərimizə Allah bilir.